Nafarro aldera egin behar dugu orain, ze izan, bueno, jakingo zute gehienak eba eh, bosgarre mendeurrena ospatzen dela, Nafarroko konkistan bosgarre, bosteungarren urte hurrena, bosgarren mendeurrena intzutzene, eh, eta, bueno, ba, ekimen desberdinen inguruan itzen dugu Josukin hortako, eguer Josu? Eh, eguer dion, miari. Bueno, e, esan dugu ekimen desberdinak sortu dituzutela, zutela, iten aizeatela, Nafarra bizirik elkartetikan. E, nondik sortu zitzaizuen ideia e, artea eta konkista uztartzekoa? Bueno, e, Nafarra bizirik badara maia e, urte batzuk, ba, mm, gauza batzuk e, egiten batez ere e, itxaldiak e, herri askotan, ez Nafarra eta Euskal Herriko herri askotan. E, eta honekin batera ba, sortu zen behar bat, eta behar hori zen e, gutxienez e, etxe guztietan e, egun batean berri desberdin bat edukitzea. Eta hortarako e, pentsatu genuen e, egunkari bat e, ateratzea, eta egunkariarekin batera hasi zen arte eta bosgarren urte aurrearen e, ba, harremanak, bai. Orduan, mm-hmm. e, pentsatu genuen e, egunkariaren barruan e, lau pa bost euskal artisten irudiak e, txertatzea, e, jarri genuen e, kontaktuan e, euskal herriko artista batzuekin, Gero e, Xavier Morrasi, e, Nafarra artistari, e, zaio, ba, e, poster bat egitea er, erdiko horrialdeetan, eta ba, egin genuen e, ba, poster hori, e, berrogei e, artisten irudiekin. Uh aldi berean sortu zen e, beste idei bat, eta izan zen e, web virtual edo erakusketa virtual bat egitea, eta horrekin batera hasi ziren ja ba, beste gauzak eh, sortzen. Hainbat artista aipatu dituzu, baina agian aipagarrena Nestor Basterretxearen eh, irudi hori, ez edo grabatu hori. Ba, bai, e, aipagarriena dudari gabe Nestor Basterretxea da. Eh, mm, harremanetan e, jarri genuen Joan Gineen berengana, e, argazki bat eskatu genion, e, komentatu genion e, zertan datzan eh, ba, Nafarra bizirik eta zin zen gure asmoa eta bere hitzetan ba, berak izan zuen bezala bo, por los navarros e, lo que sea mm, orduan bera hasi zen ja ba gausak egiten orduan eskatu genion irudi bat mm, bera bere gantsuna zen e, irudi edo espreski egingo zuela irudi bat eta e, egon zen e, irudi bat e, prestatzen e, mhm. bere irudiaren edo de izena da neguaren ostean e, ernatu da e, zuaitza da irudia astrakto bat e, goiko partean badauka forma beltzak eta txuriak bagudaren mhm. garaiko edo errepresaren garaiko e, e, irudi violentoak eta bean ikusten dira ba udaberriko koloreak, bai, e, gorriak, berdeskak, eta honekin batera ba suaitz, bat. Orduan irudi hori erabili dugu egunkariaren azalean jartzeko, bai barruan jarri dugu ere eta honekin batera ba sortu zen ba, beste idei bat, ez? eta izan zen ba, ba, ba nola berak egin zuen artelan artelan bat eta ba artelan honekin ba auzo lan erraldoia egitea, bai. E, gure herriaren historian zehar mm, egin dira edo bat egin dute bai e, herriak eta bai artea, bai. Eh, gudaren garaian e, eh, hogei garren mendeko artista importanteena e, Picassok egin zuen Gernika e, baina e, geratu zen e, kuadro bakar batean ez exilioan zegoen e, euskal gobernuak ez zion eskatu bere garaian ba adibidez grabatu sail edo tirada bat egitea eta aukera bat eh, galdu zen, ez. E, duela urte batzuk, duela rogi urte do, mm, ba, antxeko parezido gertatu zen, e, e, mugimendu antirrepresiboak eskatu zion irudi bat e, txigidari, txigidak egin zuen e, irudi hori, e, irekitzen ari diren barrote horiek, baina inork zion eskatu txigidari ba, ba zail edo tirada bat egitea, ez e, kasu honetan e, bazterretxeari e, bazterretxeak prestatu du irudi bat eta aldi berean artelan hori eskura, eskura dugu, bai? Eta hainbat elkartetan, herrietan, udaletxetan eta etxeetan, ba, benetako artelan bat aukera dugu. Baiz, e, bueno, e, zuen webbunean ikus daiteke gainera, berak nola egiten dituen grabatu horiek eta bakarrak dira. Bai, e, gure webgunean e, daukagu e, bideo bat duela e, bi hilabete edo etorri zen e, zubiarte grabatu tailerrera e, kokatuta dago e, irune ondoan, uarten, eta etorri zen e, lanera e, egin zuenan lehenengo grabatua, eta ja tiradori eh, eunalekoa e, e, izan zen eta ja agortu zen. Mhm. jendeak e, egiten du donazio bat, irureun euroko eh, donazio bat, eta e, horren truke ba, jasotzen du e, artelan bat, e, originala, zen, sinatuta, e, horren truke ez. E, lehenengo tiradarekin e, ordaindu dugu e, egunkaria eta orain e, duela egun aste pare bat edo ja plazatatu zuten e, Iruñeko peinek, e, Bilboko konpartzak eta e, Donostiko piratak, e, blusak ere, e, plazaratu zuten e, Bilbon arriagan, bigarren tirada bai. Mhm. Eta lortutako diruarekin ba, ordainduko, ordainduko dira zera ba, ekainaren amaseian egingo ditugun irunean ba ekitaldiak eta bar. Hori da ze bueno, aipatu dugu urte urren berezia dugu urtengoa eta egun potoloa ekainaren 16 e, Iruñako zezen plazan, baina bueno, Iruña osoan ere ez e, festa antolatu duzue. Hori da, e, e, kainaren amaseia iruña izango da e, festa, festa erraldoia, bai? Orduan, e, egun zehar e, daukagu ba, ekitaldiak, hasiko dira e, goizeko amarta erdietan, eta hortarako irekiko da zezen plaza, iruñako zezen plaza, e, espreski e, alokatu dugu, eta han e, ba, irekiko dira erakusketak, artizau asokak, e, eta argitalitzen azokak eta tabar. Baina batez ere e, e, jaia izanen da kalean. Orduan, e, amar tardietatik e, aurrera, alde zarrean, ba, edo non, e, e, ikusiko da kale animazioa, fanfarreak, espreski, e, peineek irekiko dute e, e, ba, dituzten lokalak, ba, animazio eta festa giro hori ba, ba lortzeko. San Fermin txiki antzeko zerbait. Ba, izango da San Fermin bat, mhm. gero 12 e, eh, zezen plazan eh, izango da eh, harrera e, kitaldi eta herri kirol jaialdia. E, jarraituko historia herri baskari mm, batekin, eskura jendeak eskura du e, eh, Nafarra bizirikeko e, gueban e, eh, tiketak, baina e, akto potentena izango da izango da gero, bai? Mm hortarako e, Iruñeko kaleetan izango dira e, iru zutabe. Iru zutabe horiek bat egingo dute gero martxa nazional batean, bai? e, zutabeak e, hasiko dira arratsaldeko amazazpietan irutoki desberdinetatik. Orduan, e, lehenengo zutabe e, izango, bueno, deitzen da e, joana bere terra eta zanpatutako nafarremakumeen omenez e, du izen hori, bai? Zorginen, zorginen omenez. E, aziko, e, da e, golemnetik arratsaldeko amazazpietan bigarren zutabea Miguel Bertiz izenekoa da. Miguel Bertiz da eh izan zen eh seme bat eh 1521garren urtean eh Iruña askatu askatu askatu zuten eta bere delitua izan zen ba, eh, kaleetan e, birreik zuen, berria zuen mandoaren gainean ba hori plazaratzea. E, gero torri ziren berriro e, espainolak eta bere burua moztu zioten. Orduan bere omenez e, hartu du zutabe, bigarren zutabeak e, bere izena. Orduan ba, konkista eta kolonizazioari aurre egin zioten herritarren omenez izango da e, zutabe hau, eta e, han bigarren zutabean parte hartuko dute mm, batez ere mm, bere atxikimendua eh, ematen dute Euskal Herriko e, udalak, bai? Haien artean daukagu Altsasu, Aramaio, Azkain, Azkoitia, Zeitia, mm -hmm. Bergara, Etxarri, Gernika, Etxarri, e, Hernani, Ondarribi, Zenpere, etc. Ez. E, eta irugarren, zutabea deitzen da Mina Elmozo. Mina Elmozo izan zen e, nazartar bat, nazartar internazionalista, egon zen hemen e, frantzesen kontran burukatzen eta gero e, joan zen e, ba, Mexikora, na, Mexiko, Mexiko independentziaren alde e, burukatzera bai. Orduan, irugarren zutabe honetan, ba, mm, importantzia dikoko dute eh, orain arte Espainiatik eh, independentzia lortu duten herriak, bai. E, artean e, egongo da ba, Holanda, Portugal, e, Rosellón, Zerdeña, Milanesado, Belgika, Luxemburgo, e, Korsika, Mexiko, California, El Salvador, etc. E, orduan, e, iru zutabe horiek, bat egingo dute garratzaldeko eh, eh, e, e, mazazpitar dietan e, eh, nazional batean, bai. Mm Eta e, han, han e, bukat, martza hori bukatuko, da gazteluen parantzan. Mm -hmm. jaia e, jarretuko dugu eta e, gauean zezen plazan e, kontzertu bat egingo da, eta ba kontzeptuan parte hartuko duke dute ba e, talde batzu, barrikada eta beste batzu eta kalean ba ba festa e, giroa izanen da. Festa, eh, festa handia, festa giroa, baina, bueno, aipagarria baitare egin zenuten lipdapean bildu zen jendetza, ezta? da? Bai, e, aipagarria esan zen. E, e, lipdap hori, prestatu genuen ba, batez ere ekainaren amaseiko jaia e, ba, zabaltzeko, baina oso onkigarria izan zen, jende asko parte hartu zuen, oso rotuta, e, mhm. dantza taldeak, kirol taldeak, e, peinak, eta bai, arrakast, oso arrakastatxua izan zen, bai, mm e, egun gutxitan ba, e, YouTubeen bizita asko lortu zuen, bai. E, bueno, hortaz gain, e, informazio gehiagorako nola jo dezakete gure entzulek? Ba, sartzen baldin badira e, interneten, mm -hmm. ba, handaukagu hiru web horri aldea. Bata da mm. mila bosteun tamabi marratxo bimilatamabi.com eta hori da ba, Nafarroa bizitikoen e, eh, lehenengo weba, non agertzen dira ba, itxaldiak eta ekitaldi desberdinak. Gero e, eh, pekin batera iraki, ireki zen beste webgune bat eta bere izena da bizirik bimilatamabi.net eta eh, han ikusten da batez ere ba, libdapa, eta e, egitaragua, bai? E, mhm. ekaina kamaseian egingo diren e, gauzak eta bar. Eta hirugarren e, weba deitzen da e, arte1512.org eta da erakusketa virtual bat, bai? Mhm. Orduan, e, bai egunkarian, bai e, erakusketan eta bar, ba, Euskal Herriko artista asko eh, parte hartu zuten, bai. E, aipatu dugu Nestor Basterretxeak, ba, baina eh, egin artean dago ere ba, Xavier Morraz, e, Aranoa, e, Tamayo, e, Gorriti, Xavier Idoate, e, Javier Villarreal, Joki Manzanos, Pacharaujo e, Josu Libarrena, etc e, kontutan eduki dugu e, parekidetasuna eta Euskal Herriko eh, emakume askok ere parte hartzen dute, bai, haien artean daukagu ba, e, del Valle, Angela Moreno, daukagu Dora Salazar, Iparraldeko Joset da Costa edo, Iparraldeko e, Zoe Brai, e, Asun Goiko Etxea, Rosa Silva eta bar, bai? Orduan, e, artista hauek e, parte hartzen erabiltzen dute bai e, egunkarian eta haietako e, askok parte hartzen dute e, web virtual honetan bai. Orduan sartzen baldin ba e, zarete arte1512.org weban ba aukera edukiko duzue ba, ikusteko nola egin zuen Nestor grabatu hori, ekimenerako mhm. grabatu hori, edo aukera edukiko duzue ba, e, Euskal Herriko hainbat artisten lanak, bai. E, web, web hau ireki dago oraindik eta eguneratzen ari da. E, hau da, e, entzulen artean baldin badago artistaren bat, ba berak ere parte hartu aldu, bai? Mm-hmm. Eh, hortarako daukagu e, korreo bat, eta bidali behar dituzte irudiak eta obren eh, datuak, hau da tituluak, materialak, neurriak eta bar, bidali behar dituzte e, eh, elbide ondara, eta jarraian irekiko diogu eh, toki bat e, ikusteko. Ba, hortxe egon bitegin Euskal Herriko artista guztiei, mil esker Josu gaur gurekin izateagatikan, Nafarroa bizirikeko kidea, eta, bueno, ba, laster arte. Mm, laster arte, bai, ekaina mazei arte. E, ea deno kelka ikusten dugun iruñeko kaletan. Hori da, oso ondo. Eskerrik asko, Josu, agur. Agur.